Krishna Murti pri educo. En mia articolo de la pasinta dec dua, mi presentis el tirajoin e la esperanta traduco de la libretto C'i la piedoi de la maestro, attribuita a la dec tri yaraja hindo Jiddu Krishna Murti. Mi diris interalie che lia vivo estis interessega cae mirinda. Fakte, ocasis la jeno li estis malcovrita de la teosofiisto Tso Vavo Ledbita, quiu diris che la adolescanto, malricia, iomete malsana ca stulta, havis extreme puran auron. Pro tio, Gidu estis educita en la teosofia societo, quies presidentino Annie Besant declaris lin en 1910 onta mont instruisto, quasau messio. Ciam li ages tridequar, li publice rifusis la famon cae la messietson, cae passigis la ceterum de sia vivo per regula publicigado cae publica presentado de siae paroladoi. Bedaurinde existas mal multae esperantae versioi di lia vercoi. Uno el tiui estas la sat brochuro fronte alla vivo, educo cae viv signifo, 1998. Por la unua parto, educo cae viv signifo, la traducinto Ruben Feldman Gonzales scribis ion pri la autoro. Mi citas la comenzon. Cio ni estas? Cio estas la senso la vera signifo de citiu febra faro cae malfaro ciotaga, ena cae extera, morala cae materia. Homo credas, existas malmulta esceptoi, agi libere, la propra volo, sed facte li nur reagas ce la exterae stimuloi de la medio cae ce la premo de sia psica fono. In tiu nescio li sentas insecura cae pensas che tio, cion li individue au collective faras, estas la realo, la vivo mem. Li ne dubas pri la normalezzo cae saggio de tio, cion li faras, cae pri tio de la socia mecanismo cie li vivas. Se ni ne malcovras cion ci, Se ni ne conas nec comprenas nin mem profunde, se ni plu funccias kiel automatoi, nia vivo estos ciam sen signifa, tre supraja. Ni iros lau la voio de la tradiziajoi, confusae cae enritigitae plo la chaoso de la passioi, fantasioi, suferoi cae etae gioioi, kiui consistigas nian mondon al citiu extraordinara cae vitala malcovro conducas la parolo de Krishnamurti. Pritractante la saman probleman cent foie lauties diversae anguloi. Citiun malcovro niniu povas fare por alia persono. Porque gi alveno ni besonas energion, malquveton, pasian desirum por vero, por compreni la vivon, la adan movigion de nia sento, penso cae faro, ec la senson de niae diroi. Tiam ni mortas por cio malnova, por la pacientezzo, por la conatajoi, ni vecigias transformigiantai. Tiam alvenas vera mensa mutatio. Tiam ni eccaptas la ciacauan brutetson. Ni preceptemas la stultajoin, ambizio, possed avido, atingo cae gaino. Ni ec comprenas la cialoen de malamo, perforto, intertrompo, timo cae sofero. In tiu unua parto de la brosciuro, dec pagioi presentas la temon educo cae pazzo, pritractita de Krishnamurti, traduco de cribo. Mi citas la unuaen paragrafoen por malcovri la rolon qui povas ludi e duco la nun tempa tut monda criso, ni devas comprene quil tio criso nascigis. Gi evidente resultas el erarai valoroi in niai relatoi cun personoi, posedajoi ca ideoi. Se niai relatoi cun personoi basigia su propra disvolvigio, se tivi cun obiectoi estas posedai, la socia structuro povas starigi nur sur concuremo cae disiginin unuin de la aliae. Se en niai relatoi con ideoi ni pravigas ideologion in contrao con alia, la nevitebla resultato estas reciproca malfido cae malamicemo. Alia causo de la nuna chaoso estas nia submetigio al autoritato, ecte la infan lerneo cae la universitato gis in nia giutaga vivo. La gvitantoi cae ties autoritatoi estas defectigai factoroi in ciu ein culturo. Sequi iun estas ne have comprenemon. Tie estas nur timo cae conformezzo, kiwi resultigas la cruelon de la totalismai statoi cae la dogmismon de ecclesioi. Sin apogi su registaroi, peti helpon de organizoi au autoritatoi por tio pazzo, quio devas comincigi per memcono, tio estas crei gravan conflicton. Cae ne povas esti daura felicio, tie longe dum ni acceptas soci ordon, quio enhavas sincesain luctoin ca interhoman antagonismum se ni volas changi la existantain condicioin, ni devas unui transformi nin mem, tio estas farigi consciai pri niae agoi, niae pensoi, niae sentoi, in nia taga vivo. Se ni ne effective volas patson, ni ne volas cesigi exploatadon, ni ne acceptas che one intervenu in nia avido, nec che oni modifo la nunan sociordon. Ni volas che cio plu dauro ciel antaue. Eble con quelcae suprajae modifoi, cae til nepre regas nin potenzuloi cae rusuloi. Pazom havigas nenio ideologio, cae dependas gi de nenio legiaro. Gi ecaperas nur ciam ni, ciel individuoi, commensas compreni nia in propraen psicaen procesoin. Se, rifusante la respondetsum ligitan al ciu individua agado, nie speras, che patson alportos al ni io sistemo, tiu ci baldao exclavigos nin. Chiam Crisnamurti scribis audiris tion, ciu hodiau? Ne, anto quindec iaroi, que o Xandi diz.